az entai kertek alatt, Ojjajajajajajaj, folyik a szerelem patak, Ojjajajajajajajaj. Aki abból vizet iszik, Ojjajajajajajaj, babájától elbúcsúzik, Ojjajajajajajaj. Én is ittam már belőle, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, el is búcsúztam én tőle, oly, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Úgy elváltam én szegénytől, oly, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, mind ősszel fa levelétől, oly, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Énekölte Mangurás Anna 1965-ben 64 éves zentán. Gyűjtötte Triporszki Géza zentán.